كلمتان حبيبتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف Neka sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na našeg poslanika, Allaha miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashaabe i sve one koji slijedi pravi put istinu do sudnjega dana. Hvala Allahu Đelešanu na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno na blagodati imana i uputima. Došli smo do 1151. hadisa, još smo znači u poglavlju događajima iz poslanikovih, ali salatu osalam, ratnih pohoda. Prošlim jeli, desovima smo govorili o, ratnom plinu, glavnom i vrstama ratnog plina i nadam se da smo te osnovne stvari zapamtili. E, ovaj hadis je naslovljen žene nemaju određeni udio u radnom prijemu, ali im se daje od njega i o neubijanju djece u ratu. Prenosi se od jezida Ibn Hurmuza da se neđde pismeno bratu Ibn Abbasu pitao ga o Petra, to pet stvari. Ibn Abbas je rekao, kad ne bi smatrao da sam od onih koji prikrivaju znanje, ne bih mu odgovorio. Nije želio da mu piše zbog koju je imao, bio je Čovaj koji je pisao Ibn Abbasu po imenu Neđde bio je Haridžija. I pogledajmo Edeba u Lemehi. Ibn Abbas kao jedan veliki ashab, jedan veliki učenjak, ne smije da skriva znanje, pa makar ga pitao je o tome i Haridžija. Bilo ko. I kaže, Neđde mu je između ostalog napisao, a zatim, obavijesti me da li, su skupa sa Allahovim poslanikom, ali i salatu ratovali i žene. To je prvo pitanje koje mu postavio. Da li im je dodjeljivao udio od ratnog plina? Da li je ubio djecu? To je da li je poslanik u ratu ubio djecu? Kada, je, e, kada jetim gubi svoj status? Obavijesti me o petini, kome ona pripada? Ibn Abbas mu je u svom pismu odgovorio Pitalo si me da li su skupa sa Allahim poslanikom, ali i to se nam ratovale žene. Ratovale su. Znači, odgovaram Ibn Abbas, kaže ratovale su. One su liječile ranjenike pa su dobijale nešto od ratnog plijena, ali nije određivao poseban dio. To je prvo pitanje. Znači, žene s obzirom da nisu obavezne ići u rat, po šerijetu, nisu obavezne, e, one i nemaju određen udio ratnog plijena, s tim da im vođa ili ima može dati od ratnog plijena ako su direktno ili indirektno uključene u, u, ovaj, u ratne operacije, kao što je bio slučaj vrijeme poslanika ali salatu da su žene uglavnom u prvim jeli, vremenima, odnosno u prvim godinama je s islama, u prvim bitkama učestvovale na ovaj način da su pomagale ranjenicima, pojile ih tako dalje, dakle, zavijale, zavijale rane i tako dalje. U islamu inače e, ko ima obavezu ima i pravo, tako je u svim segmentima islama. Ko imaš neku obavezu imaš i pravo. S obzirom da ovdje žene nemaju obavezu da učestvuju u ratu kao muškarci, one nisu i zakonski i širitski imale pravo u onom određenom dijelu ratnog plina, ali im je poslanik Ali Ratosna davao od jeli, onoliko koliko on htio. Poslanik Ali Ratosna nije ubijao djecu, pa zato ih niti ne ubija. Obraća se im Abbasu u nečetvu. Poslanik nije ubio djecu u ratu, pa zato i niti ne ubijaju. Jer tada je bio aktivan sukob između Jelen Haridžija i, i ove druge strane. Pitao si me kada jetim gubi svoj status. Zaista nekom može izrasti brada, ali on i pored toga nemoćan da štiti svoja prava izvršava obaveze prema drugima, zato kada jetim mogne izabrati šta je za njega dobro, kao i ostali ljudi, tada prestaje biti jetim. I ovo je jedan novi propis koji nije vezan za poglavlje, ali je, je li, pouka ovoga Jetim siroće je onaj ko ostane e, bez oca maloljetan. Znači maloljetan ostane bez oca i on prestaje biti siroče jetim, to jest taj gubi propis kada mogne sam kao odrastao čovjek da odlučuje o sebi svom životu. Tada prestaje biti jetim neko, neko sigurno ranije, neko i kasnije, nekom je sa 12 godina možete jeli, prepustiti određene ozbiljne stvari u životu s 15, nekome iz 20, ne možete. Pitao se me o petini, to petini ratnog plina, kome ona pripada, mi smo govorili, ona pripada nama, međutim, to nam naš narod nije priznao, to je smatrali su da se ne mora dodijeliti nama, nego što je na putu općeg dobra. Pod narodom ovdje podrazumijeva se, podrazumijevaju se vladari s plemena Ben Benje. Mi smo rekli kome pripada ona petina. Allahu i njegovom poslaniku, a u smislu da vlada, odnosno imam, raspoređuje tu petinu ratnog plijena, on je svrhe za opće dobro neko je misli da je najbolje. Ostavljanju zarobljenika i njihovom oslobađanju. Ebu Hurera del je rekao, Allahu poslanik alaihi se wasalam je jednom poslao konjicu prema Neđdu, kada se vratila dobila jednog čovjeka iz plemena Benu Hanife, koji se zvao Thumame ibn u prvak je Mamlija, svezali su ga za jedan džamijski stup, džami ga svezali. Došao mu je Allah poslanik kada je Veselam i pitao ga šta ima kod tebe su mame. Rekao je kod mene je Muhammede dobro. Ako ubiješ, ubit ćeš čovjeka. Ako oprostiš, oprostit ćeš onom koji je zahvalan. Ako želiš blaga, zatraži, daće ti se koliko zaželiš. Čovjek on je bio mušik vidimo da je dao vrlo mudar odgovor poslaniku Ali Islatu. Allah poslanik Ali ga ostavio do prekršita. Potom je došao i ponovo ga upitao šta ima kod tebe su mame. A njove poslova poslanikova pitanja Ali Islatu nisu bila besmislena, nego mudra pita na svom mjestu. Nakon tri dana ili dva dana dolazi, ponovo ga pita. On je želio da, vidio u njemu hajde neki, želio da, da, da ga privoli da Rekao je ono što sam ti rekao, ako oprostiš, oprostit ćeš onome koji je zahvalan, ako ubiješ, ubit čovjeka, ako želiš i metak, reci da će ti se koliko zatražiš. Allah poslanik Ali sam ga ostavio do sutra, došao mu je ponovo i pitao šta ima kod tebe su mame. Rekao je ono što sam ti rekao, ako oprostiš, oprostit ćeš onome koji je zahvalan, ako ubiješ, ubit ćeš čovjeka, ako želiš bogatstvo traži, da će ti se koliko zatražiš. Allah poslanik alaih salatu sam je tada rekao pustite su mamu Mudar je postupak. Nakon toga su mame se zaputio u palmovik blizu džamije. Kupao se, ušao u džamiju i rekao Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden abduhu I poslanik alaih salatu sam je postigao ono što je želio. Svojim lijepim obhođenjem, postupkom, jeli, prema poslaniku, ali salatu wasalam, prema ovom, jeli, zarobljeniku, bio je sebe da je ovaj prihvatio islam. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. tako mi Allaha na zemlji nije bilo odvratnijeg lica od tvog. Nije niko više mrzio od poslanika. Sada mi je tvoje lice postalo najdraže. Tako mi Allaha, nije mi bilo mrže vjere od tvojeg, ali mi je tvoja vjera postala draža od svih. Tako mi Allaha, nije mi bilo mrže grada od tvo pa mi on postao najdraži. Tvoja konjica me je zarobila kada sam bio na putu za umru, pa šta veliš? Allah poslanik alaih salatu sam ga obradao i naredio mu da obavi umru. Kada je došao u Meku, nekoga upitao, jesi li to promijenio vjeru? Odgovorio je nisam, nego sam postao musliman sa Allahovim poslanikom, ali salatu Tako mi Allaha iz Jemame vam više neće doći ni zrno pšenice sve dok to ne dozvoli Allahu i satis. Ovaj hadis u sebi sadrži mnoge pouke, mnoge jeli, e, ibrete, a to je prije svega o tome govori hadis tako nastavljen, da je dozvoljeno, e, dozvoljeno je zarobljenike u ratu, znači prema islamskim propisima dozvoljeno ih je e, vezati, dozvoljeno ih je zatvoriti, pa čak i u mesečin uvesti, odnosno zatvoriti ih u mesečin. Neki kažu da je dozvoljeno samo ako se radi o kitabi, ehlu kitabi, a ako se radi o drugim eh, inovjercima, pripadnicima druge vjere, da nije dozvoljeno. A što se tiče ajeta koji govori, koji govori o zabrani da u jer u haram mesjid al-haram ulazi mušrici, innebe mušrikuna neđesum fela jakrebu mesjid al-haram, eh, zaista su mušrici nečisti, misli se duhovna nečisti, neka se ne približuju mesjidu al-haram, Ovaj ajet se odnosi samo na ono Haram, odnosno na Kjabu i onaj Mešćidul Haram, ono, onaj a za druge Mešćide, kao što vidimo iz ovog postupka, dozvoljeno je uvoditi nemuslimane u njih iz ovih ili onih razloga. Hadis je također dokaz da je da se zarobljenik može osloboditi bez ikakve, jeli, bez zamjene, bez razmjene, bez e, ikakve protu, jeli, i neke koristi. Ako zato jer postoji određeno opravdanje, kao što je u ovom slučaju bio poslanik Ali Slat nam htio To je najbitnije za čovjeka. Svaka druga korist, bilo da ga zamijeniš za nekog drugog, ili najbitnije da ga spasiš. To je najbitnije za čovjeka da ga spasiš, zabude, džene. Sljedeće pitanje da li gusul za obavezan kad primi E, prema islamskim učenjacima ako je znači, džun nečist, za njega je gusul Međutim, osnovi, ako, ako se zna da nije nečist, onda prema jeli, na velikom dijelu islamskih učenjaka mustahab je da ne učini gusul da se okupa. Sljedeći hadis ili dva hadisa govore o progonu židova iz Medine. Ovo je jedno sporno pitanje koje je vrlo često i danas dan ovaj, muslimanima kako su oni proganjali, kako su protjerali židove e, iz Medine i iz drugih mjesta na Arabskom poluotoku. Ebu Horeire radijel je rekao dok smo jedan put bili u džami, izašao je među nas Allaho poslanika alaihi i rekao krećite prema židovima, krenuli smo sa njim. Kada smo došli do njih, Allaho poslanika alaihi sallatu je ustao i pozvao govoreći o skupino židova primite islam, vi ćete spašeni rekli su Ebu Kasime, ti si dostavio, to je dostavio sam to, tu istinu i poslanicu. Allah poslanik Ali Salat nam je odgovorio, to i želim, to jest to želim čuti od vas, da ste, razumjeli i da, da je do vas došla istina. To je moja zadaća. Primite Islam, vi ćete spašiti. Rekli su Ebu Kasime, ti si dostavio, to jest ti dostavio i dalje nemoj ići nije tvoje očima primiti samo riječ. Allah poslanik alaih salatu wasalam je rekao to i želim. Treći put je dodao znajte da zemlja pripada Allahu njegovom poslaniku. Ja uistinu želim da vas protjeram iz ove zemlje, zato ko od vas ima nekog imetka, neka ga proda. Jer suprotno zemlja pripada Allahu njegovom poslaniku. Pogledajmo evo samo ovaj dio te humanosti Islama, vidjet ću, objasnit ćemo zašto je poslanik alaih salatu wasalam protjerao, ali pogledajte ovo, ove humanosti. Trebate ići odavde, jer to ste zaslužili svojim djelima, izdajstvom i ratovanjem protiv sanika, jel? zabijanjem noža u leđa, biti na hendeku. Ali ako ima neko imetka, ne proda. Prodajte, ponesite novac sa sobom. Pogledajmo humanosti, Ne da, protjera, da ih protjera i sad vam sve uzima. Zemlja pripada Allahom Kažem, ovo je aktualno pitanje i sporno uvijek se prigovara, zašto su muslimani protjerali židove i drugi srpskog polotoka. Zašto? Zato e, židovi su živjeli e, mirno u Medini. Sa njima je sklopljen ugovor o suradnji i nenapadanju. Ona e, čuvena medinska povelja, jeli, sahifetu Medine, gdje, je židoma dato da slobodno ispojeduju svoju vjeru, da imaju svoj metak, ali da učestvuju u odbrani Medine, odnosno te države koja je tada utemeljena, i oni su to određeno vrijeme poštivali sve dok nisu, prije svega, prije svega pleme ono je prvo prekršao ugovor, stupilo, znači, krenuo se protiv poslanika, ali islato se nam. I onda su protjerani, ono je prvo protjerani. A ostalo je pleme Benu Koreda, kojem je poslanik, ali islato se I nakon toga, nakon izdaje, opet dao priliku da ostanu, međutim, oni su ih izdali, izdali u, najtežim trenucima u vrijeme bitke na Hendeku, kad je bila Medina opsjednuta, oni su stali na stranu ovih saveznika, idolopoklonika i tada su protjerani. Nakon toga, nakon bitke na Hendeku, svi su protjerani iz Medine do Hajbera, kasnije su iz Hajbera protjerani dalje, pa su jeli, podali po svijetu. Znači, u je dokaz da je obaveza da je obaveza kao što je tu poslanik Ali Islata nam i naložio da se sa arapskog polotoka protjeraju svi pripadnici drugih vjera, ovo možda zvuči malo radikalno, jeli? A tako da bude zemlja čistog tevhida, čistog monetizma. To je cilj, jer to je, to je ovaj, kolijevka Allahove vjeri, arapski polotok. I čišćenje od, širka i drugih jeli, ne znam, božački, da kažem, vjera je bila obaveza vjerska poslanika da ih se vam u svu humanost koju je pokazao prema pripadnicima drugih vjera. Neki smatraju da se to samo odnosi na Hidžaz, odnosno prostor Mekke, Medine i Tajfa, da u tom prostoru ne smiju biti nemuslimani, međutim hadis je ovaj jasan, ovaj hadis je jasan, e, i hadis koji slijedi poslije toga, jeli? E, u kojoj, kojoj prenosi Omer ibn da on kaže da je čuo Allahu poslanika ali salatu da je rekao protjerat ću zasigurno židove i kršćane sa poluotoka i ostavit, ostaviti na njemu samo muslimane. To je razlog. Razlog je jednostavno nakon što su svi bili upoznati sa, novom, odnosno pravom i čistom vjerom tevhida, monoteizma, Imali su priliku da prihvate islam, ako ne žele, idite sa ovog polotoka, ovo je polotok islama, čistog tevhida, vjeruje Nikome nije učinjena nepravda ni Ali ovdje ne može biti druga vjera osim tevhida, odnosno vjere u jednog Boga. Čisti tevhid. I tako je ostalo i ostaće do sudnjega dana i mnogi hadijski su vam poznati govori o tome da će se iman, odnosno prava vjera, čista vjera povući na prostor arapskog polotoka u drugim predajama Mekke i Medine, kao što se zmija oblači u ruku svoj I danas dan je ovaj, danas dan je arapski polotok, prije svega Hidžaz, Mekka i Medina, polijemka islama, čistog islama, čistog monotizma, tevhida, čiste vjere. Sve što se više udaljavamo od tih tog prostora, sve vjera više zaprljana, zamućena i nažalost ovaj, to je činjenica, to je istina. Da je ovo drugo mišljenje ispravno, to je da se odnosi ovaj, hadis na cijeli arapski polotok, govori i postupak Omara ibn Hataba da je u svoje vrijeme protjerao stanovnike Neđirana, to su kršćani iz Neđirana, protjerao ih, to je južni dio arapskog Kažu islamski učenjaci ne smeta da ne muslimani prolaze i i borave određen broj dana u Hidžazu kao musafiri ili zbog drugih razloga, ali ne više od tri dana. Znači mogu prolaziti i boraviti, ne naravno ulaziti u Hanem i to im zabranjeno, a mogu boraviti u Hidžazu, u tom prostoru, samo znači ako su musafiri, prolaznici ili neki drugi opravni razlozi, ali ne više od tri dana. Sljedeći hadis govori o širijskih propisa na i onih koji krše ugovore, on se odnosi baš na ovo pleme Benu Kureda, židovsko pleme koje je u Medini, koji su prekršili ugovor, koji su sada ili težak udarac muslimanima u vrijeme bitke na Hendeku. A Iša radijalu Anha rekla, na dan bitke na Hendeku ranjen je Sa'ad radijallahu Anhu, ranio ga je neki Kurešević po imenu Ibnul Alika, pogodio ga je u središnju venu na ruci. Allah poslanik, alaih salatu je za njega postavio za njega šator u džami da bi ga mogao često obilaziti. Kada se Allah poslanik se Salatu vratio iz bitke, ostavio oružje i okupao se. Potom mu je došao Džibril Alehi Salam stresajući prašinu sa glave. Pitao ga je, odložio si oružje. Tako mi Allaha, njega nismo odložili, uput se prema njima. To je meleki ga nisu odložili. Uput se prema njima, to prema mušicima. Allah poslanik Alehi Salatu ga pitao gdje? pokazuje prema židovskom plemenu Benu Kurejevi. Znači to je bila direktna naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala preko Meleka Džibrila. Allah poslanik alaih je zaretio s njima i borio se sve dok nisu prihvatili njegovu presudu. Naravno ovo se desilo nakon te izdaje, velike izdaje koje su napravili. Međutim, Allah poslanik to je dao da im presudi sad. Koji sad je u pitanju ovdje Ili sad ibn Sad Sad je rekao, ja im presuđujem da borci budu ubijeni, a žene i djeca porobljeni, te da se podijeli njihov Žestoka presuda, jeli? A ovo je presuda za one koji krše Allahove ugovore, koji krše ugovore koji su sklopili i koji vrše izdaju. Hišan je rekao da mu otac pričao da je, da on da je tada Allah poslanik sam nam rekao presudio si im Allahovom presudom. U drugom rivajetu stoji presudio sa Allahom presudom, drugi put je rekao presudio si presudom vladara, to jest Allaha. Ovim hadisom završavamo jeli, ovo malo ono duže poglavlje i ulazimo u novo poglavlje, a to je poglavlje o hijđri, o hijđri, odnosno seobi u Medinu i poslanikovima, ali i povodima. Odnosno sad se govori konkretno o bitkama o bitkama koje je vodio Allah poslanik ali salatu u bitke na Bedru pa dalje, jeli sve do osvijenja Mekke. Prvi hadis govori o poslaniku ali salatu wasalam, hijđri i dokazima poslanstva 1156. I prenosi se od Ebu Ishaka kada je on čuo radi ibn Aziba radijallahu anhu da je rekao Ebu Bekr iz Esidik je došao mom ocu kući i kupio od njega sedlo. Rekao je Azibu, pošalji pošalje samo svog sina da ga odnese do moje kući. Otac mi je rekao, odnesi ga. Pa sam ga odnio. Moj otac je izišao sebu u Bekrom da uzme novac za sedmo. Otac ga je upitao, ispričaj mi kako ste vas dvojica postupili u noći Hidžrije kada si išao sa Allahom i poslanikom sa alaihi sallam. Ebu Bekr je rekao, hoću. Cijelu noć smo išli sve do predpodne kada je opustio put i više niko nije prolazio. Ispred nas se ispriječila visoka stjena, Bila je u osoju i sunce joj je još, sunce je još nije bilo obasjalo. Odsjeli smo kod nje, došao sam do nje i poravnao rukama mjesto na kojem će u njenu vladu leći Allahu poslanika Nehi Po tom mjestu sam prostro krzno i rekao, spavaj Allahu poslanića, ja ću stražati kod tebe. Zaspao je, a ja sam izišao promatrajući okolinu. Vidio sam jednog pastira da svoje stado goni ka stijeni, tražeći ono što smo i mi tražili. Presreo sam ga i upitao, čiji si ti pastir? Rekao jednog čovjeka iz Medine. Pitao sam, imaju li tvoje ovce mlijeka? Rekao je, imaju. Pitao sam, hoćeš li malo namustiti? Rekao je, hoću. Uhvatio je ovcu, rekao sam mu, očisti rime od laka, prašine i prljavštine. Vidio sam ga raka kako udara jednom rukom, a drugo otresajući. Namuzao je mlijeka u drveni čanak koliko jedna mužnja. Uza, me je bila čutura iz koje je lao poslanika Alihi Salat pio i abdestio se. Došao sam do poslanika Alihi Salat nisam želio da ga budim. U tom momentu on se probudio. Na mlijeku sam sipao vodu sve dok se nije ovladalo ono koje je bilo nad Rekao sam, Allaho poslaniće, popio u mlijeko. Pio je koliko sam želio, potom je pritao, zar nije vrijeme za pokret? Rekao sam jeste. Krenuli smo, nakon što je sunce krenulo ka zapadu, pratio nas je Suraka ibn Malik dok smo išli kamenitim prijedelima. Rekao sam Allahu poslaniće, stići će nas. Rekao je, ne boj se, Allah je s nama. Allahu poslanik kada je srat je putio Allahu dovu protiv Surake, nakon čega je njegov konj potonuo u zemlju do stomaka. Suraka je potom rekao, znam da ste doveli protiv mene, pa molite za mene, Allaha mi obavezujem vam se da ću od vas odvraćati potjeru. Poslanik Alihi to sam je putio dovo Allahu pa se suraka spasio. Vratio se i koga god je sreo govorio je ja sam sve pretražio, koga god bi sreo vratio bi ga. Ebu rekao izvršio je dato obećanje. Ovdje je autor mundiri uzeo samo jedan hadis koji govori o Hidžri, iako je Hidžra veliki događaj u historiji Islama općenito i u životu poslanika i salatu salatu. Mi znamo da su muslimani učinili hijđu iz Mekke u Medinu iz prostog razloga što su bili prisiljeni da sačuvaju svoj vjeru. To im je bila naredba da Allaha subhanahu wa ta'ala jer su mušnici mekanski imali namjeru da, e, da unište vjeru, odnosno prije svega da ubiju poslanika ali i Iz ove hijđra se desila znači 622. godine i to je veliki događaj, kažem, iz tog događaja mogu se izvući velike pouke, prije svega to je poseban događaj u istoriji Islama, a neke ću pouke spomenuti, jel, da bi pokušali zapamtiti. Prije svega, e, najvažnija stvar kod muslimana je to je osnova. To je najveća vrijednost koju treba prije svega čuvati. I sačuvati, pa makar bio primora da napusti svoje rodno Makar bio primora da učini hijđu, kao, što, kao što je to učinio Allah poslanik Alijek Salatu Iako postoji i koji poslanik Alijek Salatu Selam kaže La hijđrete ba'da fet, nema hijđre nakon osvojenja Mekke. Međutim, tu se misli na hijđru iz Mekke u ali hijđra ostaje do sudnjega dana seliti iz jednog mjesta u drugo da bi sačuvali svoju vjeru ostaje obaveza muslimanima da su dana. U onom momentu kada više muslima ne smije javno ispoljavati svoju vjeru, niti vršiti islamski obred, niti javno govoriti o vjeri, pozivati u vjeru, u islam, tada mu, znači iz tog prostora ili mjesta hijđra ili se oba postaje obavezna. To je prva korist, odnosno pouka ove hijđe. Poslanik Ali Salat Veselam se žurno pripremao, odnosno planirao je kako da učini Pravio je plan, bio je veoma oprezan. Što govori, to je jedna, jedan jedna lekcija za nas u životu, da sve u životu moramo dobro planirati, učiniti sve što je do nas i tek se onda na Allah subhanahu wa ta'ala Znamo da je poslanik Ali Isra krenuo u suprotnom pravcu, uzeo je vodiča, sakrio se u onoj pećini, jel, Simon Beckrom. I sve druge mjere poduzeo kako bi zabrao ova, idolopoklonike, kako bi sakrio svoj namir da čini I onda se pouzdao Allah subhanahu wa ta'ala i to je pokazao i kazao kada su bili onoj pećini ovdje za vrijeme kada je ovaj suraka stigao, pokazao je da se ne boji mušika i idolopoklonika jer je bio uvjeren, ubijeđen da je da ih Allah neće ostaviti. to je vrhunac to je vrhunac vjere koji se ne postiže jednostavno, ali te tevekul ili pouzdanje u Allaha je jedan od, jedan od najvažnijih ovaj, e, stubova naše vjere. Tevekul, pouzdanje u Allaha u svemu. Ali pravi tevekul je tek onda kada sve poduzmemo što je u našoj, u našoj mogućnosti i onda se istinsko Allaha bez sumnje da će nas Allah jel, ostaviti bez podrške, da nas neće pomoći i onoj pećini kada se sakrili, kada su mušici došli do same pećine. Pa se u Bekr prepao. A poslanik mu, Aleyhi Salatu Salam, kaže, šta misli, ne boj se. Šta misliš, kaže, o dvojici s kojima Allah treći. Toliki jekin ubjeđenje da je Allah neće ostati. E, e, tek kada postignemo toliki jekin, toliko ubjeđenje, e onda će nam Allah jel, ukazivati svoju pomoć, svoju podršku i onda će nam se realizirati naše jeli, namjere i nakane u životu. Zato nama se vrlo često dešava da ne uspijevamo. Kaže mi smo se volava pozdali, opet nismo uspjeli. Jednostavno, može to vrlo često biti razlog što naš tevekul nije pravi istinski tevekul. Što u našem tevekulu ima sumnje, učinimo sve i pouzdamo se Allah, opet ima neka doza sumnje, hoće li se to realizirati. Kad se u Allaha uzdamo, ne smije biti sumnje. Kažem, učinio sam sve što je u, je u okviru moje moći, bilo da se radi u bilo kakvim stvarima u životu. I onda kaže, bismillah i tebe u ime Allaha na Allaha Ako se istinski oslonimo na Allaha, sigurno će nas Allah pomoći i ispuniti nam naše želje i naše nade. To je sigurno. Osim ako u tome neko zlo koje mi ne vidimo, ne prepoznajemo, pa nam Allah to neće dati zbog toga što nije dobro za nas i za našu vjeru. Znači ovo, ovo je e, priča o Hidžiri je znači, jedan veliki des lekcija za kako se postiže i realizira istinski tevekul osnovaca Allah subhanahu Mi bez tevekula ne možemo zamisliti svoj život. Ne možemo se zamisliti kao muslimani bez tevekula istinskog osnovca. Toga nam fali i to nam treba u životu. To su djela srca. Mi možemo klanjati, postojući Kur'an, to su sve i ibadete i radnje koji su nam naređene da bi srce svoje izgradili očito. Jer prava istinska je u srcu. Dijela srca kao što je ihlas. To su sve dijela srca. i dijela ruku. Ne možemo mi pokazivati hlas rukama. Niti nogama, niti tijelu. I hlas. poštovanje, Znači strah i nada od Iskrenost. Tevekul. Skromnost. Sve što to dijela srca. U stvari, suština je biti vjeruje srcu. A sve drugo je propisano radi toga. I namaz, i pust, i učenje Korana, i sadaka, i zekat, i Sve je propisano da mi svoje srce očistili i da bi ono moglo prihvatiti ove jel, i osobine koje čini suštinu vjere, to je, rekli smo, i hlas, tevekul, tako da. E, na to mi treba raditi. Nažalost, mi danas, po veoma bitno pitanje, tome se treba vrlo često govoriti na predavanjima, iako obilaze i govori se tamo nekim sporednim stvarima, mislim o predavanjima koja su biran, birane teme, jel? Da, da je najbitnija stvar srce ljudsko o tome govori mnogi hadisi. Govori kuranski ajet, innaha la ta'mel kulubu, la ta'mel, innaha la ta'mel emsaru, velakin ta'mel kulubu leti fi sudur. Kaže, nisu slijepe oči, nego slijepa srca koja su prsima. Srca ne vide istinu, ne mogu prepoznat se grija. Kaže poslanik Ali Allah ne gleda u vaše likove, vaše izglede vanjske, niti u vaše djela, to jest djelo kao djelo sam po sebi, nego gleda u vaša srca. Gleda vaše srce, u stanje vašeg srca, u ihlas, u iskrenost, jeli u predanost Allahu, veku vaš. E to je suština vjeri, kada to postignemo, kada to postignemo, onda smo postigli pravu istinsku vjeru. Zato treba najviše raditi na sebi, svi mi trebamo raditi na sebi, da odgajanju svoga srca, na čišćenju srca, da ga okitimo tim plinama jeli, o kojima smo večeras govorili ovdje kada smo govorili Ovim bi završili jeli, ovaj večerašnje predavanje. Sljedeći hadisi već počnu da govore o bitci na Bedru i u drugim pitkama, pa ćemo da govoriti o njima i o polukama tih bitaka, nekim istorijskim podacima i onda nakon tog poglavlja slijedi poglavlje o, jeli, o vlasti, koji je kako bitno poglavlje vlasti, a mislim da će on doći u pravo vrijeme dok se približe izbori ovdje kod nas, jer tamo poslije Ramazana u augustu i septembru, da ćemo govoriti, to je kako bitno قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم